Eh, bida gain baitira lugazu saltzenari eta no, eh, ez dira denak eh, konfinatuak gulanien aigira gure moldean, banan espekulatzen nien behmatzen diren horiek ere, ari dira behaz dira, laborari ez diren batzu, lugero ari direnak ere. Mm. zara hoge hogadalan bat, eta mementuan badugu hoge bohoka bat, ez badugu adiskidantzaz eta solasez agen jatzen, ara, e, hox, e, den gauza da, eta ba, dira gauza batzu ez ditugunak ustena gure laneko tresna, laborarien laneko tresna, da dugu zaindu, zendiaren helburua hori da, hori zaukun helegina belbek eta belbek ere bere helburuetan hori helburua handia du, nagusia, genezake, eta ara, hox, izanen dira, menturaz, ondoko egunetan, atirabilako batzu. Zer da xuxen eh, afera eta zer harreman mota duzi herriarekin? Bon, uh, eh, entzatzen gira, ala ere, eh, hori oh, kandugu, hori gogin entzatu ginen, uh, badugu erriko itxea, gurekin lan egiten duena, eta hori baiko da guretako biziki. bon, ez dakit zer, uh, gien, banan uh, senditzen dugu herrikoitzaren uh, eh, sustengoa eta herrikoitza ere ahenguratia da eh, gauza uh, buruz. Ha, uh, hortan gira, geman mm. gero, uh, zapesa ere, <laughs> penatzen da, ez du bilkuraik egiten al, eta bon, hakea, aldi egiten du, baina motivazioa hor da. Txaldea handia da edo luga niz bada, zomatektara? Eh, badira behatzitara eta laborariak badira interesatiak eta laborari ez den batek erosi lugu batzu dira. Eta, uh da, ara, hor, eta hori eh, luxen dia emplikatu da hor, eh, belberen galdia da, belbeda olakotan eh, a, etxindaria, hmm. eta ara, gure, gure lana ere da. E, ez da lur zain ja bakarrik hor e, e lura zaintzen hartzen dena, e, egitura bat bada zafer egitura, e, ez da e, hortik pasatu e, saltzapen hori? Ba, pasatzen da, banan, bakizu, e, zantzian bada, bada bat, ba, egiten dute lege bat, eta saetxean zartzen dute legearen konturnatzeko bertze lege bat. Ordean, ara, beti beti hortan gira, mm. eta badira jende adituak e, eh, espekulatzen eh, eta kontseilatzeko, eta hortan gira. Ez, mm. Eh, katzeka juridiko bat, bada, eta ala. Eta ala, ala, mm. zafera hor da, zafera gauza horitan Hor da, baina betiko problema da, gubano etelago dela, eta gubano gutio nahi duela busti, oza mm. horietan. Mm. ala, bez, uh, eh, gugira beti haitzinean, belbe eta lozen horik, eta, bon,